Престарате дел го посветиме на темата што ја најавив. Иеко малко како продолжение минатиот пат зборував нешто малку како повеќе како подсетување за еврејскиот празник Пурим, за Естира. И бидејќи Пурим значи ждребување или ждребки на еврејски, го постави прашањето Бидеќи за денес, денес тоа ќе зборувам, ќе зборувам за ждрепката во Библијата. И какво е незиното значење. Има повеќе места каде што се зборува за ждрепка во Светото Писмо и во Стариот и во Новиот Завет. Немаме, неки има време да ги, дори да има в цел саат на располагање, неки има време сите тие да ги поминуваме специјално и да ги проучуваме. Нито пак тоа е намерата Меѓутоа, постив ето прашање и сега може да го одговориме. Каде е првото место во Библијата каде што се споменуваш дрепка? Трајче? Прочите. Ке кажа другите дали е прво. Благодарам. Сега, дали убаво го свате стихот, што самиот го прочита? Значи, што било тука, како со ждрепка одлучено? Што значи тоа, буквално? Се, се подели земјата помегил 12 племиња израелски, кои што ја населија, нели, хананската земја, како што Господ одредил преку Мојсеја. Е сега, според, според тоа, како што Господ одел преку Мојсеја, дали ова првиот случај на ждрепка, да се споменува ждрепка во Библијата? Значи, не, значи, значи во времето на Мојсеј имаме предходен случај. Ајде да видиме каде Господ го одредил тоа преку Мојсеја. Така, да се подели земјата меѓу 12 племења израелски каде во Моисеевите книги било така одредено од Господа. Ако Константинов знам дека нема конкорданс, ако имате Библија со конкорданс, може да ве насочи на одговорот. Добро, ајде да не ве мачам ќе отвориме во Броеви, или четврта книга Моисеева, 26 глава, 55 стих. Броеви, 26 глава, 55 стих, може би ќе прочитаме некој стих повеќе околу него. Четврта книга Моисеева или Броеви, 26 глава. Еве ќе почнам од 52 стих да читам, бидеќи така започнува одсекот во ревидираниот превод. Упатства за подолба на земјата, носи наслов тој одсек. 52 стих. И му рече Господ на Моисеј, велејки, ним да им се подели земјата во наследство според бројот на имињата, а предходно целата глава до, до тука ги споменува имињата на сите потомци од 12 племиња, на помногу бројните да им поголем дел, земја се мисли, на помалу бројните да им помал дел. Секому треба да му се даде дел сразмерно со бројот на влезените во пребројувањето. Значи, бил направен попис на целиот израелски народ уште во пустината. за да се подели земјата. 55 стих. Земјата да се подели како? Со ждребка. Интерес. Ово е првиот? Не. <laughs> Добро. Добро. Да, ќе отидев таму. <laughs> Земјата да се подели со ждребка. Тие треба да добијат наследство според имињата на нивните родови. Со ждрепка да им се поделат нивните делови, како на многобраните, така и на малобраните. Значи, на ова мисли текстот во Исус Нави, што Трајче го читаше. Инако првиот случај, јас така си знаев, уште кога го поставив прашањето, нај си реков денес пред богослужение, да не случајно сгрешам, да имало некој поранешен, но немало, според компјутерот немало. Првиот случај да се споменуваш дрепка во Библијата е во Левитската книга. Трета книга Моисеја. Значи, јас не најдов порано. Ако некој најде, ќе добие голема награда. Левит, 16 глава, која што зборува за што? Целата таа глава. Трета книга Мојсеева, 16 глава. Тоа е средината, не само на таа книга, средината на целиот закон, на сите Мојсееви, на целото петокнижје. Зборува за денот на помирувањето, или денот на очистувањето, или Јом Кипур, службата на првосвещеникот во светилиштето, во светињата на светињите. И што тука се одредува со ждрепка, Така, на самиот уште, на самиот почеток, читаме дека Пример, во третиот стих читаме, пред да започна службата, Арон и сите првосвещеници после него требало да принесе прво за себе и за својот дом теле, како жртва за грев, и со овен, и теле и овен, како овенот за сепаленица. Е сега, петиот стих и од заедницата на синовите израелски да земе Арон два јарца или козела, зависи каков превод имате, како жртва за греф и еден овен, пак овен за сепаленица. И сега му зборува пото Арон да приведе теле како жртва за греф за себе и така ќе се направи чист, себе си и домот свој. Па ќе ги земе двата козела или јарца, и ќе ги постави кај вратата од скинијата на собранијето, односно кај вратата од првиот шатор, кај вратата од светињата. Значи на самиот, во самото предвори, пред светилиштето. Пред лицето Господово. И тогаш што ќе направи Арон? ќе фрлиш дрепка за двата козела, еднаш дрепка за Господ, а другата, овде се вели за отпуштање. И да го доведе Арон козелот на кој паднала ждрепката за Господ и да го принесе како жртва за греф. А козелот на кој паднала ждрепката за отпуштање, или Азазел, Тоа било оно јарец кој што се бркал во пустината, а откако врз него ќе бидат положени сите гревови на Израел, да го постави жив пред Господ, за да изврши над него обрат за очистување и да го пусти во пустината за отпуштање. Много интересно. Ждрепка за земјата, ждрепка за двата јарца. Памтите нешто друго што се одредувало во Библијата со ждрепка? Што имаме таму? Раде што спомна? Аха, добро. Имаме значи случај, интересно, значи имаме случај на незнабости што фрлаат ждрепка, како и римските војници за Христовиот хитон, да, кој што не можеле да, да го поделат, бидејќи бил цел од едно парче. Ова е многу интересно со Јона. Фрлајаш дрепка за шо? Да, од, со ждрепката да покаже заради кого им се случуваат проблемите на патувањето. Многу интересно. Што е ова? Суеверие? Или исправно верување? Во Новиот Завет, освен оние текстови кои што зборуваат за ждрепката на војниците, кои што се проречени и во псалмите, пример Матеј 27 глава, во Новиот Завет, сега, повеќе го става фокусот каде што, каде што Божи луѓе фрлаат ждрепка. Каде имаме фрлаен ждрепка? Да, да, да, да. Се поставя прашањето дали ждрепката е битна или битен начин на одлучување, битен начин на избор или не. Библијата споменува фрлање ждрепка, некаде дори и по Божија заповед. Така? Апостолите го избрале наследникот на Јуда по пат на ждрепка, исто така. Еве, према да поставам едно прашање, логично. Зошто црквата кога треба да, наместо да има избори, зошто не фрлаш дрепка да види кој ќе биде стариши? Зашто ме се фрлаш дрепка да се избере председател? Значи, точно. Дали за секоја ситуација, за секој избор, за секој проблем е мудро и паметно да го решаваме со ждрепка? Се разбира. Може, например, со ждрепка да се решава. Не знам сега во која црква да влезе, а ќе фрлам ждрепка или не знам дали да дали треба да го празнувам седмиот ден или некој друг ден, кај ќе фрлам здрепка да видам. Пред тоа ќе се помолам на Господа, ама ќе фрлам здрепка. Дали бирате брачни другари по здрепка? Дали бирате работ, професии по здрепка, школи, и така натаму. Постојат многу ситуации во животот кај што треба да одлучува нашиот разум. И кај што што не е мудро да се да се прибегнува кроз дрепка. Еве ги споменав службите во црквата. Секако е помудро постојат упатства за црковните службеници, Значи, прво, кандидатите да ги исполнуваат тие услови. Друго, во мноштото советници е мудрост. Рекол мудриот Соломон и Светото Писмо, че што зборови се дел од, од него. Господ може да работи преку изборот на верниците, нивните совети, нивните приговори, нивните упадства, Значи, да влие разумот кога се бира човек за некоја функција. Мегутоа сакам да откриеме зашто е битна ждрепката. Зашто апостолите фрлили ждрепка за да го изберат наследникот на Јуда? Зашто не решиле? Ајде видиме да гласаме кого да избереме на местото на Јуда Да го почитаме тој текст, би сакал. Кај се наоѓа? Да, дела прва глава, пред да го примат Светиот Дух, односно пред Педесетница. Да го прочитаме. Еве, ќе почнем да читам уште од 12 стих. Нема да ми замерите. Подолг текст може би, мегута да го опфатиме по широкиот контекст. Тогаш тие се вратија во Иерусалим, откако значи, Господ се вознесе, тогаш се вратија во Иерусалим од планината наречена Маслинска, која се наоѓа близо до Иерусалим, колку еден саботен ден одење, и кога дојдоа се искачија во горната одаја каде што престојуваа и сега споменате сите по име, Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Партоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаков, односно Јуда брат на Јаков, од јудиното послани. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови. И во тие дни, значи, тие дни, кои се тие дни? После вознесението, а пред Педесетница. Значи, тие 10 дена. Тие, во тие 10 дена. И во тие дни Петр стана меѓу бракета, а беа се собрале околу 120 души. Значи, 10 пати повеќе од бројот на апостолите. Беа Христови следбеници пред Педесетница. и рече, Мажи браќа, требаше да се исполни напишаното што го беше предскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на оние што го фатија Исус. Зашто тој беше вброен меѓу нас и беше примил дел од оваа служба. Но со неправедна награда тој стекна нива и откако падна ничком прсна по средината и се истори целата негова утроба. Тој е начинот на што Јуда завршил. И тоа им стана познато на сите жители во Јерусалим, дека таа нива се нарече по, на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите е напишано, домот негов да запусти и никој во него да не живее, епископството негово друг да го прими. И ова е во контекст на една поранешна тема, ова е пример на апликација. Ова. Како, ако свртиме таму во псалмите, ќе видиме дека баш овој текст не се однесува за Јудас, <laughs> се однесува за нешто друго, но тука Петар го применува на Јуда. 21 стих. И така, еден од овие луѓе што беа со нас за сето време, откако дојде и си замина од нас Господ Исус, значи мора да има услов кој да биде наследник на Јуда, некој што цело време бил како и другите апостоли, живите, сведок на Христовите дела, на Христовите зборови, кој што бил во тоа пошироко друштво, така да речеме, иако не бил дел од 12-те, но бил во Христовото друштво. Сите тие три и пол години. Тука имаме, значи, еден разумен услов, што Петра го поставил. Почнувајќи, вели, од крштавањето Јованово, значи, дури од каде, требало да биде сведок на сите овие настани, па до денот кога се вознесе од нас, значи до некне, треба да биде сведок со нас за неговото воскресение, најбитен услов од сите Христови дела, да биде сведок и на Христовото воскресение, за да биде апостол на местото на Јуда. И поставија двајца, значи имало кандидати. Веројатно, дали само тие двајца ги исполнували овие услови, не знаеме, но да речеме дека поставија двајца, да речеме дека ако имало и трети четврти што ги исполнувале условите, не сакале, да речеме. Јосиф наречен Варнава, а попрекар Јуст, или, што значи Варнава на арамејски син на утеха, а Јустус на латински праведен и некој си друг Матеј, кај пишува Варсава во Константинов? Варсава пишува? О, интересно. ке проверам после в оригинал. Ова разлика не сум ја знал. Потоа се помолија и рекоа, Ти, Господи, кој ги познаваш срцата на сите, покажи од овие двајца еден кого си го изграл. За да прими дел од оваа служба и од апостолството од кое отпадна Јуда, за да се отиде на своето место. И фрлија жрепка за нив. И жрепката падна на Мати и тој се вброи кон 11 апостоли. Зошто жрепка? Зошто апостолите не рекле вака? Имаме двајца кандидати, брека и сестри, ајде сите, сет цела црква, 120 души да гласаме. Зошто не рекле така? Зошто било битно, значи, да се фрлиш дрепка? Било битно да се фрлиш дрепка, а не демократски да се избере, затоа што се работи за господов избор. Жрепката представува еден вид знак на господовиот избор. Само Господ има власт над случајността. или теоријата на синхроницитетот, или теоријата на хаосот, <laughs> или разни други имења што се обидувале да им даваат во нау, или теоријата на акауза, акаузалност, значи некаузалност. Разни имења што се давани. Како човекот се, се обидувале луѓето да завладеат со случајноста, но не можат. Не може да се стави под контрола фрлањето с дрепка под човечка контрола. Може би таму лотарија, тие машините, може. Не знам, не навлегувам. Тие не се господов изум. Но простото, обично фрлање с дрепка не, не може да се стави под никаква човечка контрола. Тоа е само господов избор. Кој ги избра апостолите? Господ. Кој требало да биде на местото на Јуда? Некој? Тоа е тоа. Јуда не беше избран од Господа. Беше или не беше? Малку дискоте бомо прашање, еднаш читавме стихови, кои што сугерираат како да бил, тоа малку по длабоко кога ќе навлеземе и со помош на копчето на вековите видовме дека не е. Господ ги избра апостолите. Ждрепка требало да фрлат, затоа што само Господ бира апостол. Црквата не го бира. Тоа е многу битно прашање. Само Господ бира апостол, црквата не го бира. И некако така тоа си останало, дека црквата не ги бира епископите, дека епископите почнувајќи од апостолите, ги одредуваат своите наследници. И така тоа останало до ден денес. Местната црква не го бира својот а, ракоположен проповедник, току, тој е поставуван од организацијата и така нато. Тоа не е толку битно. Битното е што ждрепката представува знак на господовиот избор. И дури мене ме воодушевува малку што и тие незнабошци на бродот со Јона фрлаш дрепка затоа што како да предосеќа дека тука треба некоја поголема од човечката мудрост, поголема од човечката сила да одлучи, бидеќи самите луѓе не можат да одлучат, не можат да одгатнат што е проблемот. Зошто жепка за двата јарца на Јом Кипур? Повторно тоа. Господ да одлучи. Дали е жребката добар метод за избор или не? Не кога се работи за наш човечки избор. Да, кога се работи за Божи избор, но, повторно, не за работи за кои што Господ веќе се произнел во своето откровение. Значи, не може фрлмеш да дрепка за работи кои што Господ така да ги разбереме со нашиот ум. Пример, која е вистинска наука или упатствата што ги поставил самиот тој за избор дури на црковни служби, службеници, правилата што тој ги поставил, поставил за функционирање на црквата, тука нема трепка. Господ веќе се произнал постои јасно, разумно откровение. Тука нема трепка. Па и за они работи за кои што не е јасно, не се произнал, Господ сака да расудуваме според вистината што ни е откриена, значи и при изборот на црковни службеници, например, затоа што Црквата е таа што ги бира тие службеници. А не директно Господ. Но има работа каде што директно Господ бирал и сакал само тој да одлучи за тоа и тие, тие моменти во Библијата се наведени само како повеќе како исклучок и многу редки случаи. Не знам ако ги побараме во Библијата сите случаи каде што по Божја волја се фрлаш дрепка или каде што некој од Божјата род фрлаш дрепка, мислам дека е многу малку. Целата Библија е многу малку. Има многу малку вакви примери. Но понекогаш, ако се наоѓате во некоја тешка дилема, која што не може поинако да се разреши, која што не е врзана со познавање на Божијето откровение, за која што не постои такво откровение. Пробајте, не, нема да биде лошо да го решите проблемот или дилемата со ждрепка, откако прво ќе се помолите. Но, внимание за кој случај тоа. Да не биде изговор за отфрлање на вестината или изговор за непостапување според господовите инструкции кои што веќе биле откриени како за црквата, така и за нашиот поединечен живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.